باب İmam تعرض له الحاجة بعد الإقامة Sonra İmam Buxari Rəhimullah deməli başqa məsələyə toxunur azına aid. O da birdən iqamə olanda imam bir işi olar. Yəni iqamə gecikdirilə bilər. Yəni iqamədən sonra ara vermək olar. İman üçün. Burada Rəhimullah Ənəs İbn Məlik rivayətini gətirir. Deyir ki, bəs oxuymatı salah və Nabi sallallahu aleyhi yunəcə rəculə min cənil məscid fəmə qama ilə salat hətta nəməl qovm. Yəni, iqamə verildi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam məscidin bir tərəfində idi, bir kişinə danışırdı. Və orada gecikdi ki, hətta bəziləri yatdılar. Yəni, yuxladılar. Yəni, işar namazı idi, iqamə verildi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi birini davət edirdi bir yaxşı kişinə danışır, amma adı gəlməyib kimdir. Və e, hətta e, orada uzandı ki, bəziləri yatdılar. O da minə laf çox uzandı, o içində iş namazında çox vaxt çox yorğun olub bəziləri. Və bunu göstərir ki, imam iqamədən sonra səbəb olsa gecikdirə bilər təkbiri. Və Buxarə burada hənəfləri rədd edir. Çünki hənəfi məsələndə become eh, yəni müəzzin qəd qamətə silən salat deyəndə artıq imam Allah şübhər deməkdir. Yəni, bəzən görürsən iqamə ilə qıtamayıb, imam orada artıq Allah şübhər Fatihə oxuyur. Bəlkə rüküdə getdi. Və Buxar rəhməlullah onu rədd edir və deyir ki, bu məsələ düzgün deyil, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iqamadan sonra ehtiyac onda da gecikdirərdi. Aydındır. Amma olan hərəkətinə dəlil yoxdur, olsa da zəifdir və ya uydurma. Və sonra e, həmçinin göstərik hədisdə e, gecikdirmək olar, iqam, şəhd deyil, iqamadan sonra o saat təkbir olsun. Ehtiyac varsa gecikdirmək olar. Lakin ehtiyacsız alimlər bəyənməyiblər. Ehtiyacsız. Və amma məmun isə, yəni imamın arxasında dayanan, o belə etməməlidir. Yəni, iqamı olan sonra məmun, yəni imamın arxasında dayanan, məsələn ki, oturub danışa bilir, ehtiyac olsa da, gərək kəsə söhbətin gələ dayana namaza. Bu imam ancaq icazə verilir. Aydındır. Sonra Rəhimullah buyurur ki, bəb Kəlam idə qiyməti salah. Əgər iqamə olduğu danışmaq söhbəti. Bu ələb məsələ birinci məsələyə ox oxşayır. O da burada da rəhməhullah Hümeydə rivayətini gətirir. Bəs e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün e, iqamə veriləndə birindən söhbət elədi. Və bu onu göstərir ki, e, söhbət eləmək olar iqamədən sonra imam üçün. Aydındır. Yenə rahimullah hənəflər rədd edir ki, yəni iqamə olan sonra yəni uzatma olar. Lazım deyil o saat qədqamı salat yanında Allah şükür demək. Lakin biz öyrəndik ki, deməli, bu ancaq imam üçün müstəhəbdir, o da ehtiyac olsa. Və sonra rahimullah burada azan kitabını qısarır və deyir ki, bəd vücubu salatı cəmaa cəmaət namazı və imamlıq məsələlərinə yəni, keçir. İnşallah bunlar qalsın gələn dəstəmizə Allah bilir.